มาร่วมงานโรตี ของหลวงปู่ในครั้งนี้ ขบวนมาจากบ้านบุกผมบุกก็เลยได้ทำงานอยู่ตรงนั้น ได้เฝ้าคอย แล้วก็ได้ดูแลจนถึงบันที่สิบหก ผมก็เลยนน่นเข้ามาร่วมงาน ครับ การที่ หลวงปู่ เป็นคนบ้านบุหงแต่แสวงหา ทางออก จากทุกข์ครับ ท่านคนหนึ่งที่บ้านบงโฮมได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ในการทำบุญ มาเป็นระยะเวลา นานพอสมควร ท่านได้สักชวนญาติมิตรพี่น้องชาวบ้านเรา มาร่วมทำบุญ ยกตัวอย่างที่ท่านได้ทำก็คือว่า ได้ทำบุญกระถิน สร้างโบสถ์ตัดถนนหนทาง สร้างสะพานท่ท่านได้ทำพาลูกบ้านทำชาวบ้านก็สนับสนุนท่าน พอสมควรถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาครับ ต่อมาก็ได้ยกให้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านในในตอนหลังครับ แต่ตอนที่ท่านสร้างโบสถ์ตอนที่ตัดถนนหนทางเนี่ยครับ ท่านทำกระถิน ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับ ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ได้ตัดถนนได้ทำสะพานเนี่ยท่านได้ทำได้พาลูกบ้านทำพอกระถินไปทอดที่ถวายที่อเภอทอดที่อเภอถนนไม่มีก็เลยตัดจากบ้านบุหมถึงบ้านถึงแดนระหว่างเขตพระแบงกับบุหมนี่แหละครับ ส่วนทักส่วนพ่อแม่พี่น้องมาทำก็ต้องการท่านคนหนึ่งและต้องการ อยากได้บุญสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลท่านทำพาลูกบ้านทำนั่นที่ท่านได้ประลุไว้ เป็นลักษณะอย่างนั้นครับ แต่ตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านก็ได้เป็นผู้นำในการที่จะ สร้าง หรือพัฒนาบ้าน ระบบการปกครอง ท่านได้ทำก่อนที่ท่านจะได้ เป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้าน ก็ได้รับมอบหมายจากรัชดรหรือว่าลูกบ้านของท่าน ท่านไม่อยากจะทำงานเกี่ยวกับทางราชการ ดูดูถ้าไม่ชอบทางรัศการแต่ชาวบ้าน อยากจะให้ท่านบริหารพัฒนาบ้าน ก็เลยยกพยายาม ให้ท่านลงสมัครแต่ไม่ได้ลงสมัครหรอกครับ ยกให้เลย ก็ประกาศกันแล้วว่าท่านบอกว่า ถ้าอยากจะให้ผมเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้าน ถ้าผมพูดต้องเชื่อฟัง ท่านพูดชาวบ้านผมบอกว่า ครับพร้อมที่จะรับฟัง ทีนี้ ท่านบอกว่า ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านทำผิดต้องผิดหน้าท่านพูดกับลูกบ้าน ลูกบ้านก็ยอมรับผิดต้องผิด ทีนี้ต่อมาเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่า ไม่ต้องเล่นไพ่ไฮโลนะห้ามเด็ดขาด ทีนี้ลูกบ้านเขาเล่นไพ่กันท่านก็จับค่อยบอกแล้วว่า ไม่ต้องเล่น ทำไมไม่เสื่อฟังท่านก็จับจับแล้วทำไมจับแล้วก็ปักทีนี้ ปรับลูกบ้านแกเอ๊ะทำไมมาจับบ้านบุคคลว่าโกเนี่ยเป็นเลือกมึงขึ้นมาว่าแสนปันว่าลวกมึงขึ้นมาเป็นอย่างที่มาจับว่าแสนกาบ้านบุคคลว่าก็ค่อยบอกเจ้าเลยดีว่าค่อยจีจับถ้าทำผิดแต่ว่าแสนปันบ้าค่อยว่ากับมูเจ็บโมพี่น้อง แล้วว่าแสนปันบ้า าทำผิดนี่จับทับบุษฟังไว้ทีนี้ก็จับ ที่นี่ก็ไปปรับกัน ปรับใหม่กันบนเมทางราชการเพิ่นวาเอง จะปรับเท่านั้น เท่านี้ เพิ่นวาจำเป็นก็ค่อยได้เว้าเลยเป็นบ่อพี่น้องเสนว่า พี่น้องก็ต้องยอมรับว่าได้สัญญากันไปแล้ว ก็เลยยอมเสียเงินให้เพิ่น เงินทุกบากคือสตางค์ไปเนี่ย ได้มาปรับคาปรับ ประสุมกันไปเนี่ยเงินจำนวนกี่ให้ยั้งว่าฉันถามพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านบ่เมนเอาไปให้ทางรัฐบาลบ่เมนเอาไป เอามาพัฒนาบ้านเฮาฉันว่าเห็นยังฉันก็ปรึกษาหาเลยกันตามที่รัฐบาลต้องการว่าต้องไปเห็นนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยเอาเงินจำนวนนั่นแหละไปใส่ไปจ่ายปักคาปรับนี่นะครับ เป็นลักษณะจังสั้น หลวงปู่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมือง เป็น เป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วทีนี้โตมา ไอ้ก็ขอผ่านไปใช้เวลา รวมรัดมาว่า ตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องบริหารงานแบบนั้น ตอนที่ท่าน เป็นคารวะเป็นพยาบาลเป็นนันก็ท่านก็เป็นหมอยาเลยครับ เป็นหมอยาหมอมนหลวงปู่ก็ได้เป็นผู้แสวงหาสิ่งที่มาคุ้มครองป้องกันนี่นะเป็นหมอยาแล้วทีนี้เอายาเนี่ยยาหักไม้นี่นะครับไปฝนลูกตัวเองป่วยทีนี้หลวงปู่ลูกป่วยรักษาบ่หาย ก็เลยปฏิเสธว่ายานี่บรได้ผลเคยดบรักษาคนได้ทั้งหมด ลูกตายเลยว่าไปเสียใจมากหลวงปู่เพราะว่ารักษาลูกบ่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วหลวงปู่ก็ต้องมีทุกข์บ้านี้มีทุกข์หาทางออก เพิ่อเป็นคุมซอบทำบุญในทำพระป่ากระถินก็คืออย่างที่ได้ยินมาเนี่ยแหละครับ ได้ยินมาแล้วว่าเพิ่นทำบุญ แต่เพื่อนก็ยังเป็นทุกข์อย่างที่เพื่อนว่าไปถามผู้เมียเพื่อนไปถามเอาเงินค่าหมอลำเนี่ยจิตใจเป็นทุกข์ก็เลยว่าโอ้ทำบุญแท้ๆอย่างเป็นอย่างสีนอกก็มักสำนึกได้ให้เจอจะหาทางออกได้เนี่ยเพื่นว่าเพิ่นก็เลยแสวงหา อย่างที่เพิ่นกล่าวมาหลาย ๆตำรับตำลาที่เพิ่นเขียนแจกจ่าย ให้คนได้อ่านได้ฟังสวงหาทางออก ก็จนพบครูบาอาจารย์หลายคน ที่เพิ่นแสวงหาทางออกครับ จนกลัวได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนั่นแหละ ก็จนได้พบว่าความจริงแล้วก็มา เข้าใจว่ามาประกาศอยู่บ้านบ่ห่มครั้งแรกเมื่อเข้าใจถึงความจริงของธรรมแล้วก็ยังมาประกาศอยู่บ้านบ่ห่มไปนี่มาตอนนั้น คนกำลังจำศีนอยู่เพิ่นว่า มาจำศีนอยู่ตามปกติ เราคนจำศีนก็ต้อง มีมากกูบุรีไปวัดสมัยนั้น มาคูโบดีพอดีเพิ่นขึ้นมา เห็นไม่ออกจำบัดอยู่ เพิ่นก็เลยว่าเลยว่ากับไม่ออกผู้ไปจำสินนี่แหละพี่พ่น้องนองกันว่าได้เพิ่นว่าได้ว่าอยู่เออสันโมเจ้ามาเข้าว่าจำสินเลยสันว่า มาตำมากตำโพยเยซี บุญเสี้ยวเดียว นี่กรบโบได้มูเจ้าสันทอเม็ดงานนี่กรบโบได้สันเป็นว่าพบไปจำสิงว่าเครียดแล้วบัดนี้โกรธเกลียดบ่พอใจเป็นยังไงโอ้คือมอว่าจังสีนอเป็นว่าพี่น้องกันเนี่ยนะคนไปจำสิทธิ์เนี่ยมารบลางขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วบักอันเนี้ยว่าสันพบพบเป็นลุงเป็นอย่างเพิ่นเนี่ยว่า อ้าว ของโบดีก็มาบอกกันตีว่าสิเลือกเสาโบได้บอกว่าสิว่าบัดนี้ก็เลย หลังจากนั้นมามัมาว่าอีก บ้า เพิ่นถามบันเป็นจังไงพี่เคยเพิ่นไอ้นองกันถามเป็นจังไดพอเทียนว่าสันขึ้นไปปฏิบัติธรรมะมา เข้าใจจังไดแดงว่าสันเพิ่นว่า อายคู่เคยกัน บ้าเพิ่นกว่าบ้านเอ้ค่อยว่าเมนเราได้บานเนี่ยว่าใช่ไหมว่าเมนเราเมนแท้บอกจะถามกันอีกเมนค่อยบุเคยเป็นยังที่จักเสือใช่ไหมว่าหรือว่าผมบุเคยเป็นยังกเสือ พอดีไปปบทำแล้ว มันหลุดอันใดมันหลุดมันจางออกไป เคยสุบบรี่ผมเอาทิ้งกับ บนผมปฏิบัติธรรมบนรถ้ว่จันเป็นอย่างไรมันคือเป็นอย่างสันนจารมันบกกาจะไปทำเอาคนซัวๆนะว่าจันว่า แม่แท้อาจันยันแม่ก็สอนกันตี้อาจัรว่าแนะนำกันสอนกันนะจัรว่าบ้านี้ก็เลยอ้าวท้าจะให้เขาสอนก่อนอ้าวจัดการ เตรียมเนื้อเตรียมตัวพากันเข้ามาวัด วัดสีภูมิและวัดใหญ่นะครับเอากันนั้นโลดตั้งกันขึ้นจับกันขึ้นบันนี้ก็เลยมาสร้างจังหวะมาทำสอนข้าเจ้าว่าต้องเอาเข้ามากิน กินอยู่ในวัดอันนี้แหละบุต้อง มีไม่ยั้งมีเมียก็มาสู้กันยุกันกินกันกับลูกเต้ากับอามาทรง ตังกุดขึ้น การไปทรงเขาเนี่ยก็ต้องไปทรงบ่ต้องพูดต้องคุย เอาไปทรงกับผู้ปฏิบัติก็ต้องอยู่ในห้องอยู่ในกุดกรรมฐานก็ต้องออกมา เอาแต่เข้าไปไว้แล้วก็แล้ว เขากับอาหาร เพิ่นกับมารับเอาแล้วก็ไปสันน ขึ้นสอนกันช่วงนั้นสอนวิธีกำหนดกำหนดซาซาให้รู้สึกซาซาเคลื่อนไหววิธีใดครับซาซาครับ พวกที่ไปปฏิบัติอยู่นั้นออกจากกรรมฐานสมนั้นแล้ว มาบ้านนี้บ่มีเลี้ยวมีแหลงจอยพร้อมบ่สามารถที่เห็นงานได้ มันเป็นอย่างไรพอกินข้าวเนี่ยลำบากลำคาญจิจุกเขาเนี่ยคนว่าคนว่าให้ฟังอันนี้จุกเขาแต่ละอย่างเนี่ย ต้อง เพ่งจ้องรู้เอาไปจำกับรู้จำแล้วกับบอยขึ้น ก็จะขึ้นก็ต้องรู้สักก่อนว่า ขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้เข้าปากอ่ะ มาจออยู่ปากนั้นบอกให้กินเครือรู้ว่าจะก่อนบัดนี้เกี่ยวเข้ากับเอาเข้าอะไรบ้างเอาเข้าว่าอมไว้ก่อนไม่ต้องเคี้ยวคนวานบ่ให้เคี้ยวเถือ เบิ่งก่อนบัดนี้ก็จะเคี้ยว ก็ต้องบอกว่าจะเคี้ยว ก็เลยเลยโอ้เป็นการลำบากก็จะกืน ก็ต้องรู้จักจะก่อนว่าจะกืนเป็นไปซ คือลงไปเราก็จิบเอาคำไม้ไปเนี่ย ก็มาเอาก็ยุหันละจ่อก็ยุหันละอีกอ่ะก็จิจกก็ ยืนมือไปกับคำบุดออกไป โอ้ยก็บุจักกินสัำถต่ยามอาจารย์เมวาเมวาใ้ผม เป็นทุกข์หลาย ทุกข์หลาย เนี่ย วิธีสอนครั้งแรกของพ่อปู่ของปู่ของหลวงปู่เป็นอย่างสันครับสอนสอนวิธีปฏิบัติที่เพิ่นเรียนมา เพื่อนเห็นมา เพื่อนก็เห็นในท่านเพื่อนก็สอนในท่านแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยว่า โอ้ขันเป็นยังซีโบมีคนมาปฏิบัตินำแล้วบ้านเนี่ยว่าจะมาว่าเปลี่ยนใหม่ครับมาคิดใส่มันสมองเพื่อนก็ใส่มันสมองของเพิ่นใหม่เฮตุธรรมดานี่เป็นยังไงกินธรรมดาธรรมดานี่หรอกแต่ให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกก็บ่ต้องซาบ่ต้อง เพ่งตรงจ้องมันไม่อย่างละรู้สึกสบายสบายที่ธรรมด้ธรรมแต่ให้รู้สึกเอามาสอนกันอย่างสีแล้วก็มาสอนกันอีก ยกใหม่อีกมันวิธีนั้นก็เลย เลิกลงไป มาสอนแบบใหม่นี่ครับ ก็มีผู้ปฏิบัติแล้วมันว่างานโบมีคนปฏิบัติ เกือบครึ่งบ้านไม่ได้ครับช่วงเนี่ย อยากปฏิบัติ อยากหูธรรมะ สมัยนั้นเขาจะบริว่า ปฏิบัติเขาจะว่า เก็บอารมณ์เขาจะกว่าฉันนั่นเก็บเขาเขากรรมฐานเขาจนเขาของเขาฉันยดาว่าบ้านผมว่าไปเขาของเขาฉันว่าเขาของ คือกรรมฐาน วันนี้ก็เลย ว่า อยากให้ว่า มาเก็บอารมณ์กันมาเข้าคลองกันนะบ้านนี้ก็เลย มาเฮ็ดแบบใหม่ มาเฮ็ดแบบใหม่ คนก็เลยสนใจว่าอยากได้บุญหลายนี่แหละสอบบุญว่าได้บุญละบุญมากที่สุดว่าฉันคำเฮ็ดอันนี้เราบุญหลาย ได้บุญหลายว่าฉันบ้านบุคคลก็ต้องการบุญแล้วบ้านี้ไปปฏิบัติ ตอนนี้ออกจากวัดสีภูมิแล้วครับ ขึ้นไปวัดบรรพบุรีเขาแล้วละบ้านี้ คนก็ลุกขึ้นไป ตอนนี้แหละครับ ตอนมันดังขึ้นมาว่าคนหลายแล้ววันนี้สวงนั้นสวงขอมมวนิด์เอาแล้ววันนี้เกิดเรื่องกันแล้ววันนี้ผู้ใดไปวัดภูไปปฏิบัติวัดภูจนนักทางการเขาว่าห้ามชุมนุมกันเกินห้าคนหรือเจ็ดคนหรือสิบคน ห้ามชุมนุมกันไปปฏิบัติธรรมแบบมันก็ต้องหลายคนเนาะท่านนักเพ่งเลย มาจากกลุ่มผู้ปกครองบ้านเมืองของเราบุเห็นด้วยเป็นสันก็เลยว่า คนที่ไปปฏิบัติันก็เลยบ่หันเข้าใจธรรมะ ก็เลยกลัวแล้วบ้านี้ย่าเขาจอกเขาอยากไป ไปโทษจำคุกติด คุกติดตลาดคนก็เลยถอยบ่ไปปฏิบัติ แม่แม่กระทั่ง พี่สาวคนผมเอ้ยมีญาณหนอมไปปฏิบัติด้วยกันเพิ่นญาณนี่ก็บอกเข้าใจ แต่ปูเข้าใจปูหนอกเข้าใจธรรมะแต่เพิ่นกับบวามีแต่ญาณนี่หนังสือของอาจารย์ที่ดีๆเนะเพิ่นเก็บมาไว้ให้ญามาไว้บ้านไว้ญาไว้ให้ญาเก็บไว้รักษาให้ญานี่บอกเข้าใจเรื่องนี้ กลัวที่ว่าเขาจะมาจับมายัดยัดเขาจับยัดเขาหาหลักฐานของไอ้ตัวใดเลยหรือว่าของบูเป็นอ้หรือของน้อง หรือของผัวตัวใดเสร็จแล้วเขาปูนองเป็นผัว ของม่ยันองก็เลยเพิ่นกับมั่นใจว่าผมนี่จีรักษาได้หนังสือจำนวนนั้น แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมะผมเข้าใจเนี่ยเพื่อนบอก จันเรื่องว่าสันพินว่าผมซื้อว่าจันเรื่อง เอาหนังสือที่เนี่ยพ่อมาเก็บไว้ให้นไปฝังดินให้แด้วว่าสันเขาที่มาเอาเนี่ยพ่อไปค้าแล้วว่าสันว่าผู้ป้าว่าผู้พิสาว่าผมกระบุกจากอินโนอินเดียวยันเพิ่นตายเนาะฟ้าเอาหนังสือเนี่ยแหละธรรมะเนี่ยแหละไปฝังทำลายหลักฐานเป็นจังเนี่ยโบหูเนาะ หนังสือดีๆ ผมก็ไม่ได้อ่านอยู่เนี่ยไปเก็บไว้ บัรมาเดินเนี่ยโอ้คือเสียดายเสียใจอยู่ หลังจากหันมาก็ เรื่องการสอดส่องดูแลหลวงปู่นี้ ยังติดต่อติดตามมาอยู่บริษัทจากเถือ ทางรัฐบาลทางการ เพราะผู้ใหญ่บ้าน เนี่ยบ่เห็นด้วย ผู้ปกครองบ้านเมืองปุญญาบ้านกำนันเนี่ยบ่เห็นด้วยกับวิธีการอันนี้ เป็นยังบ่เห็นด้วยดิหนึ่งทำบุญบ่ให้แจกมาโมบุรีห้ามเด็ดขาดอันนี้บ่เหตุเลิกละสองพิธีกรรม เกี่ยวกับการไว้บอลบวงสวงเลิกบ่เหตุ นนี้เพิ่นบาไว้ แต่เพิ่นของบอกห้ามอัน คนอื่นเนี่ยห้ามแต่เคยญาติ ผู้อื่นที่เฮ็ดก็ยากว่าฉันอกว่า แต่สุ่มปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปเฮ็ดอย่าไปทำอย่าทำอย่างเขาฉันถ้าเข้าใจธรรมะแล้ว อย่าทำอย่างเขาอย่าไปย้านอย่าไปกลัวเลยหาว่าลบล้างขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วมันช่วงหนึ่งทำบุญพระเวทครับ หลวงปู่ไปทำบุญพระเวทที่บัดบ้านบัดสีภูมิเนี่ยแหละทำบุญพระเวทอุปสาเพื่อนกาไปรวมทำบุญพระเวทตอนนั้น หลวงปู่ไปเทศบุญพระเวทไปเทศบุญพระเวทแล้วบันนี้บออหนังสือขึ้นไปเว้าบันนี้บอไปหนังสือไปเทศเพื่อนว่าเองบันนี้ เพิ่นวายว่าไปตามความเห็นของเพิ่นในการปฏิบัติ พระเวทต้องจังสันจังซีในเพิ่นว่าบ่เอาต่างหลับเอาเว้าวันนี้อุปสาเพิ่นได้ยิน พอดีได้ยินปุ๊บบ่พอใจเลยแล้วมันบ่พอใจ มึงอย่าว่าจังซานว่าหองขึ้นไปหาหาหลวงปู่นั่งอยู่สมาธิว่าสั้นมันพิษว่าสันว่า ว่าให้กับ อย่าพอฝ่าอย่าให้หลวงปู่นะอย่าพอฝ่าบอกให้ โอ้ย ผมก็ว่าตะผคมเห็นของผมนี่แล้วอ่ะสันผิดก็ได้ผิดแล้วอ่ะสันเศร้าอย่าว้าเว่าแบบนั้นนะผิด ครับเพิ่นเขาบาครับผมผิด ผมบุคือมู่เดียวเนียวอ่ะสันเาพิ่นว่าเลยว่า ผิดแท้ครับ ผมผิดแท้ ผมบ่คือมูเดียวเนียวแต่ป็นว่าเป็นจะได้ว่า ยกผมเกิดใหม่เนี๋ยวมันจะคือเก่าจังไดว่าทัานว่า ว่ากับไหมอย่าพอฟ้าเศร้าอย่าว่าชักเถื่อแบบเนี้ยว่าทันเศร้าเศร้าเศร้าบ่ต้องว่าแบบนี้ทันเพื่อนก็เลยเบาไปสักพักหนึ่งบางคนก็ลงมาธรรมดา ที่นี่กับซุมที่หลวงพ่อ อุปสาเพือนนั้น มาพักเมือนี้มาพักอยู่ต้นม่วงใหญ่ต้นนั้นนะบังเอิญจังใดไม่เลยข้าเจ้าควงบางม่วงกินส้มเนี่ยเนาะหลุดลงมาแล้วไปถือหัวเพิ่นว่าะไปเรื่องห่วง อย่าพอฟ้าเอิญอย่าพอฟ้าปะหนอขันเพิ่นวานี้ โฟบ่มีละคมสำนวนเนาะโอ้โหโดนอย่าพอฟ้า โอ้ย พิ่นก็บุกจักเลยจังเพิ่นก็เอ๊ะเนี่คือเป็นยังซีะไรสังว่า เป็นน้องกูวอกให้เพิ่นบอกเอิญอย่าพอเห็นเอิญวอกให้มอมมอมพันนี่บอกว่าสันเอิญพันนี่เนาะ ว่าให้พอเห็นนี่บอกว่าสัตว์มังมวงมาค้อนคือมาตกเสียหัวกูแตกเลือดไหลออกมาบุยพูดได้บอกให้เพิ่นเด้แต่เพิ่นเบาเองเพิ่น เป็นนกูว่องให้บุคคนนี่บ้องหมดเลยว่า คนหลายคนคือโบตกไซเลยสมาตกใจติวหัวคนนี้คนไรบางทีก็หาว่า โอ้ยโบเป็นทาแล้วแบบเนี้ยสิยาพ่อนี่มีปฏิหารสวายละบันเนี่ยพอได้ดูผูกเยียยามตกเมียเป็นไปสักว่าเป็นสันเขาใจหลวงพ่อเป็นลักษณะอย่างสัน เข้าใจหลวงปู่เป็นอย่างนั้นอันนี้การที่เป็นมาของหลวงปู่ทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องประกาศความจริง มีเจ้าหน้าที่ไปสอนเนียมนี่แหละ ว่าเป็นสติบาลอันนี้ ไปสอนเนี่ยกับสืบแล้วสืบอีกส่วนจนสุดท้ายโมตัวอ่านตัวสิทธิ ในอินสามคน จนได้ไปสันติสุข เขาเรียกไปได้ทแหเไว้ไว้มี ไทยบ้านเฮานั่นแหละ เสนอเข้าไปว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ไปให้นักมาเซินไปเซินไปบัวให้ไปรวมอบรม อบรมสติสุขนี่วะเป็นอะไรท่านนี้ก็ พร้อมที่จะไปไปนี้ พากันไป ไป อบรมสันติสุขมาอบรมนี่แหละ ที่มือเลยเขานี่แหละบอได้ไปสิได้วันนี้ไปอบรมแล้ววันนี้ ก็เลย พวกนี้ก็เลยบสุบบุรีบกกินเหล้าบสุบบุรี กับมูมูที่ไปนองกันให้สุบบุรีกินเหล้าวันนี้ก็อบรมกันแล้ว ให้พวกนี้ไปเก็บ คนบุรีที่เขาเจ้าสูบนี่แหละ เอ๊ะ ผมบกเก็บได้ขับว่าฉันสูบนี่ก็ได้ ก็บกพออีกละบยกหลง บกเก็บขับ ผมบริสูบว่าฉันถ้าผู้สูบพุนเก็บเอาว่าฉันเอาสั่งคือบเหตุเอาผมบริเหตุแต่ว่าผมบริสูบปะผมจะเก็บให้ยังว่าฉันเอ๊ะ คนแบบนี้ก็เอามาเนาะฉันเขาจะว่ากัน คนเป็นสีกามาเนาะโมเมนคนสวนคนแบบเดียวสิเขาจะว่า คนดีเอามาให้ยั้งว่าสันแล้วบ่มีหูมีตาเหมือนเขาจะว่ากัน อบรมกันเสร็จแล้วคันส่งกลับคืนกระโบเป็นไม่ยั้งมากกับเล้ากระโบกินยากระโบสู้ การพนันโบเล่นเที่ยวกลางคืนกระโบมีโบทะเลาะบ่แวงกับบ้านกับเมือง คนยังซี่ก็ยังเอามาเนี่ยว่า เป็นคนพาอยู่ เขาจะก็ว่ากัน ก็สู้กับบ้านพวกนั้นก็เลยว่า พยายามจะคนลุมคนลุมสถาบัน อันนี้นี่แหละไม่อยากให้มีก็เลยว่า บนขึ้นมาแล้วปะนี่ยเอ๊พวกนี้ให้จะได้กินลมเขาได้สนอกพวกนั้นก็ได้จะมาลมพวกปฏิบัตินี่นะเห้จะได้กระโบลวงน้อยสันยอมรับปะเนี่ย คนบุได้ก็ยอมรับ แต่บุหินน้ำบุทำน้ำบุปฏิบัติแต่บุต่อตานะไรเนี่ยพวกผมก็เลยได้ทำมาท้าสมมือนี่แหละเรื่องทางราชการเป็นในเส้นแล้วมียังอีกครับ เรื่องนี้ตอน ปฏิบัติผู้ที่ได้ผลจากการปฏิบัติในพวกนี้มีหลายคนหมดหลุดกับเรามาการปฏิบัติช่วงนั้นครับ ผมก็คิดว่า ได้ผลพอสมควร เพราะมันได้ผลอย่างไรพิสูจน์ได้ที่คนเข้าปฏิบัติบ่เหมือนเดิมครับ หลายคน ที่ออกมาแล้วปฏิบัติแล้วออกไป เปลี่ยนแปลง มีหลายคนครับบ่มีน้อยคนเลยประมาณสิบยี่สิบคนนี่อาจจะเป็นอาจจะมีครับ ช่วงนั้นเปลี่ยนแปลงเจ้าใดไวทีคนเคยกินเหล้า ก็หยุดกินเหล้า คนเคยสุบบุรีก็สุบหยุดบุสบบุรี เคนเคยโกรธเคยเกลียด กะโกรธเกลียดกะลดน้อยถอยลง เป็นคนมี ใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่เป็นสัตว์าทะเลาะบ่แวงเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มันก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ว่า คนยอมรับแต่คนอื่นโบได้ปฏิบัตินะครับทำเหมือนเดิม เป็นลักษณะเข้าใจธรรมะที่เข้าใจธรรมะที่พอจะสอนคนได้แนะนำคนได้ก็สุนนะก็ต้องเป็นผู้นอกครับ เป็นผู้นำในการ เพราะว่าให้อารมณ์คนเป็นผู้นอมเนี่ย แนะนำคนปฏิบัติได้ เป็นอย่างสั้นครับ เรื่องการปฏิบัติธรรมะหลวงปู่เคยสอน เคยแนะนำ ผมเองบ่เคยสนใจเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมะบนนึกว่า ธรรมะมีคุณมีค่า ก็หูจะว่าธรรมะดีอยู่ แต่ว่าหูจะว่าขาเท่าใด ทีนี้ เพิ่นมาสอนปฏิบัติ อยู่บ้านบวงอมหันแต่สองพันห้าร้อยเพิ่นไปศึกษามา ก็เป็นโยมมาสอนอยู่หันก็คนเขาปฏิบัติก็เข้าใจเรื่องขณะเป็นโยมเดี๋ยวพวกผมเนี่ยบ่ได้เข้าไปปฏิบัติดอก ขณะที่เพิ่นยังเป็นโยมอยู่ แต่ว่าเพิ่นสอนสอนแล้วว่มีคนเป็นคนไปฟังแต่คนไปฏิบัติครับช่วงนั้นฟังฟังกันเยอะ ที่นี่มาเทศนาตอนหนึ่งมีงานบุญบาสเทศนา โจทย์กัน คือหลวงพ่อย้อนมาว่า หลวงปู่กับหลวงยาพ่อนองนี่แหละเทศนา เทธรรมาอย่างก็เอิญเอิญเอิญเทศโจทย์กันบอกอย่างวันนี้แข่งคมรู้กันเรื่องคมรู้กัน หลวงปู่บ่ได้เอาอยากเอื่มาเว้ายาพ่อนองนี่ เป็นคนกับบ้านนี่แหละเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน กับหยาพ่อเทียนหลวงปู่เทียนนี่นะเป็นลูกพื่นลูกน้องเป็นระวังเคยกันนี่แหละผู้หนึ่งกบวชยาพ่อหนองบวชก่อนหลวงปู่บวชทีหลังพอดีไปเทศแบบนี้เรื่องการเทศกับพวกปฏิบัติธรรมก็ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมพวกบได้ปฏิบัติธรรมก็ส่งเสริม ผู้บปฏิบัติธรรม มาซอกอารมณ์กัน ในระหว่างเทศอยู่ในบ้านครับ คือที่เพิ่นแสดงมือตะกี้เนี่ย เทศมือตะกี้เนี่ยเอาจังซีเพิ่นว่า เพิ่นเฮ็ดอยู่กับบ้านโปเจ้าของเจ้าภาพผู้สมบุญเนี่ยนะผมที่เอาจังซีไอ้สันผมว่าเพิ่นว่าให้กันเพิ่นก็เฮ็ดเอาขี้ดินนี่แหละขี้ดินนี่ ทิมใส่กระดานฝากเงินพวกขาเจ้าเห็ดบุญเนี่ยผู้เป็นเ็ตบุญผมจะเอาแบบนี้เด้หลวงพ่ออย่างอื่นผมบ่เอาเลยทิทิมใส่โป๊กกระดิ่ปั๊บผมจะเอาสีอย่างอื่นผมบ่เอาเลยเนี่ยพ่อก็ยอมรับเปิดหลวงปู่นี่ยอมรับีิดโบโตโบเถียงโบตอบไผ่ทั้งหมดสาวบ้านก็เลยว่า หลวงปู่นี่แพ้ก็จะไปโบโตแยงมียง ก็ว่าโอ้เน่ว่าเก่งว่าสันก็ว่าเพยหยับคนอองแล้วบาเนี่ยว่านเป็น่านหลวงปู่นี่ยอมแพ้บุโบโตตอบบกมียังหลังจากท่านก็ว่า ชาวบ้านเขาก็ว่า หลวงปู่นี่บ่มีปัญญาบ่ทำบ่แก้ไขปัญหาได้คนชาวบ้านผู้บริปากว่าหยอมหลับของพวกนั้น คนที่ปฏิบัติกับว่า เข้าใจเรื่องการหลุดพ้นแล้วก็ยอมรับเรื่องจุดนี้พอโบติดโบยึดโบมีความทุกข์พวกนี้ก็ต้องเห็นทางนี้แต่มันน้อยคนว่าหลายคนคือสมนั้น มันเป็นสถานการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ มีอุปสรรคมีปัญหาเป็นสันครับไปใคร พระือเราประสบการณ์ส่วนตัวปฏิบัติอารมณ์พูดอะไรแล้วก็ใช้เข้าปฏิบัติเป็นอะไรความเปลี่ยนแปลงอารมณ์เจ้าของเป็นอะไรเราของพระองเองครับครับผมกาตามปกติแล้วสวดเพิ่นมาสวดผมไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติ นึกว่าธรรมะหรือการภาวนาออย่างที่เคยทำมา ตอนนั้น ผมก็ผมที่เข้ามา ปฏิบัติ หลวงปู่ไปบิณฑบาตครับ ผมใส่บาตรเพิ่นใส่บาตรเพิ่นระบนีเพิ่นเลยถามผม ถามว่าจะเลื่อมเข้าใจหลักพุทธศาสนาดีบอสิเพิ่นถามสิ ผมก็เเอ๊ะ ถามอย่างจริงจังได้ ผู้ใดจิบุคคลจักเพราะเขาเคยบวชเคยเรียนเด้ไหมเคยบวชเรียนเขียนอ่านกันนึกว่าสิ่งนั้นเป็นหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ถูกต้องก็เลยไผ่คีวกเแต่บอกว่ได้ตอบผลแต่ว่าคิดอยู่ในใจว่าตัวกับว่าตัวเองหูพอหูแบบนั้น เข้าใจแบบนั้น ที่นี่ก็เลยตอนเพิ่นอันนี้ก็ไว้แค่นี้ ตอนเพิ่นที่ไปเทศอบรมสังสอน ในการท้าทายคำพูดที่ยังเพิ่นแสดงนี่เนาะว่าทำชิ้นนี้ชิ้นนั้นจะหมดไปเพิ่นว่าขมโตรขมโลภขมหลงจะหมดไป ผมอันนี้ผมปฏิเสธ หลวงปู่ทันที เอ๊ะ พอเพียงยกมือสักจังหวะทำวงรู้สึกตัวนี่ เป็นไปบ่ได้ผมว่าสินะอยู่ในใจค้างเจ้าของ เป็นแบบ่ไรบ่ผูกบ่แมนเพิ่นก็ท้ายท้ามาปฏิบัติท้าบ่เป็นนั้นเอาหลวงพ่อไค้าทิ้มกันพอตัวเอาสิ่ของดี ๆ เนี่ยเอาสิเอาได้ของดี ๆ มาเนี่ยเพิ่นว่า ได้ของ เอาสมมุติพอเมพี่น้องกันเนี่ยอยาให้พอได้ก่อนมาสมัยว่า อันนี้สะกิดใจผมมา ถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็ต้องให้ ถ้าเป็นผัวก็ต้องให้เมีย ถ้าเป็นเมียก็ต้องให้ผัวบางทีถ้ามีลูกก็พ่อเมียก็ต้องให้ลูกว่าสันว่าอันนี้เอาของดีๆ มาให้กันเนี่ย บ้านบุกพี่น้องเขาเนี่ยบ่เอาบ่ฉันบ่เอากระเต็มทีที่ว่าฉันว่า อันนี้ก็สะกิดใจผม เอ๊ะมันดีสำหรับผมก็มาคิด สร้างจังหวะซื่อๆเนี่ย มันจิตสามารถจิตทำลายสิ่งนั้นแล้วก็เคยนั่งทำความสงบภาวนาพุโทโธคือกันนั้น สมัยบวชแล้วมากบรุษบุรุษบุคคลจากเถื่ออันนี้ก็ได้ได้แต่คนสงบ ขณะที่กำลังภาวนา อยู่แค่นั้นเฉยๆอันนี้ผมรับรองอะสิ่งนั้นหมดไปทำให้ผมเนี่ย เกิดสกิดใจอยากทดสอบอยากพิสูจน์ในความจริงที่หลวงปู่ได้ท้าทายเอาไว้ ทีนี้ผมก็เลยอยากเข้ามาปฏิบัติ จะมาทดสอบเบิงสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเสียเวลาอยู่ต่แต่สองพันห้าร้อยแต่ผมกลับไปหาเพื่อนอยู่ หลวงปู่ เพื่อนไปบ้านไปวัดผมกลับไปเข้าไปหาเพื่อนไปวัดนี่ไปบ้านนี่เพื่อนเลยต้องว่าให้มาลิ้นนำในเด้อ เพื่อนก็สอบถามมาเท่านั้นแต่เพื่อนก็บอกว่ามันยังต้องปฏิบัติธรรมนะจังเพื่อนก็บอกไปคุยเลือกทำ ทำมาหากิน ครั้งหนึ่งผมสุบบุรีขึ้นไป ไปหาเพิ่นธรรมดาคนสุบบุรีเนาะก็ต้องสู้มันว่าเป็นธรรมดาันว่าใช่ไหมบ่งเข้จักว่าเพื่อจีเพ่งเด็กเจ้าของมองเจ้าของสู้ขึ้นไป โอ้ยใช่ไหมว่า คือว่ากองญ่ใหญ่แท้ใช่ไหมว่าพอถักผมผมกระโบดสะเกือมียัง ธรรมดา บานีอยากปฏิบัติจากคดสอบบึงเรื่องความจริงของที่หลวงปู่สอนบานีก็มาคิดคิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีกปัญหาเกิดขึ้นแล้วบานีผมผมเป็นเองว่า เอ๊ะถ้าผมไปปฏิบัตินี้ตัวเองเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวเอาอีกแล้วบานีแล้วพลเอกจีทำการทำงานทางบ้าน นี่ปัญหาเกิดขึ้นมาอีกบ่อยากให้มาไปบ่อยากมา เอาไปเอามา คิดไปคิดมา เอ๊ะพวกเขาเจ้าปฏิบัติธรรมะหลายคนก็คือบุออยู่อดกินไม่ยังเลยอันนี้กับผู้นี้ก็คิดอีกแบบนี้เป็นอย่างบรอยากไปเลยสันสำหรับผมก็เลยมารู้สึกว่าเข้าใจเรื่องนี้ เอออันนี้บอกว่าสัน มาควงกัดที่บอกให้ไปปฏิบัติธรรมะนะเพื่อนเนี่ยว่าสันอันนี้ผมผมเข้าใจนี่เมียกระยา ผมก็ว่าสิเมียกระสร้าง ต้องไปสัน ถ้าบ่มีอยู่วิกินนะก็จิขอบัตรโคมเมืองกิจกรภายในหกเจ็ดวัน เนี่ย ว่าสันอันนี้ตัดสินใจออกอยากไปปฏิบัติ ทดสอบเบ่อันนี้เรื่องการปฏิบัติของผม ไปปฏิบัติไปอยู่วัดบรรพคีรีหอนั้นพอสองพันห้าร้อยเออายุห้าสิบสองปีสมนั้นก็แก่สมควร ที่นี่ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง ตอนนั้นผลปวดอุมเจ็ดมือ พอดีได้ห้าเมื่อวันที่สามนี่แหละได้ห้าได้สามวันแล้วไปปฏิบัติตอนนั้น ง่วงเหงาเห่านอน บ่อยากเค็ดบ่อยากทำเดินจงกงมกับโบเป็นมีแต่จักนอนสนหลักสนโตกับกับบหยองย่างอยู่สะนะหลับทางยืนเสียบอกว่าก็ไปยืนทรงอยู่หลับดีเนาะกับว่าเสาเดินอยู่ได้สาบมือบันนีกับมูมียามียามียาเกาะมียาแม่ผมเนี่ย กับเมจุ่มสีใมตัวจุ่มสีเนี่ย เพิ่นเอาใบไม้ไปครับผม ไปบอกไปสอบอารมณ์มาไปไม่ไปครับอันนี้ไม่มียั้งไปถาเอาใบไม้ไปให้ไปถาผมก็ตอบว่า ใบไม้ก็ว่าเสร็จแล้วเนาะบานที้ก็เลยกระถามตรงนั้นกะตอบตรงนั้น ใบไม้เนี่ยเส่็น แม่ยาผมก็เลยว่าโอ้โบงหู้จักแก่ว่าธรรมะนี่ว่าสเพื่อถาม แบบนั้นทขาไปตอบแบบนั้นเพื่อถามรูปทำนามขาก็บ่มหู้จักดอก ก็บอกเขาวันหูทีนี้ก็เลยว่า พอดี มือที่สี่มือนั้นก็เลย ถามครั้งเดียว ทีนี้มือที่ห้า พิ่นบ่ไปถามผมบ่ไปถามทีนี้มือที่ห้านี่ผมสร้างจังหวะ อยู่คนเดียวสร้างจังหวะ พลิกมือขึ้น พลิกมือขึ้น รู โอ้ อันนี้นี่เพิ่นว่ารูปนะแต่ก่อนบอกคุณจักพลิกก่อนรู้สึกตัวแต่บรูรูบรูรูบรูนาม แต่มาเมื่อนั้นเมื่อวันที่ห้าเนี่ยปฏิบัติจิตวันวันที่ห้าผมเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเข้าใจเรื่องสติ แต่ก่อนบอกเข้าใจเรื่องสติ แต่ว่าเข้าใจว่าความรู้สึกตัวรู้สึกหัวเมือใน ธรรมดาแต่ความจริงสติอันนั้น มันเป็นมีมาปอน แต่หาบริษัทบริษัทสมสติก็เลยบริส์บูรบ์บเต็มพอไปไป บอสามาที่จะเข้าใจ ก็เลยเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามไป้จากไดบันนี้มันก็เลย ฟุ้งออกไปข้างนอก เอ๊ไปเห็น คนมันมาแยกกันว่าถ้าหากว่ารูปกับงานนี้มาแยกกันผมก็เลยเห็น คนตายไป คนตาย คนเนี่ยอันนี้ละลักษณะเนี่ยมันไม่ใิ่รูป อันคนบ่ตายนะั้นมันมีหนามแอบแฝงอยู่ในนั้นก็เลยเข้าใจว่า โอ้ความรู้สึกตัวเนี่ย หรือว่าจิตวิญญาณเนี่ย เป็นนามธรรมเป็นนามแต่รูปซื่อเนี่ยโบหนึ่งโบติงได้ส่วนที่พารูปหนึ่งติงเนี่ยเป็นนามทั้งหมดก็เลยเข้าใจ โอ้มันติดกันอยู่ทั้งสิ้นเนาะถ้าหาว่ามันแยกออกจากกันแล้วก็มีแต่รูปโคโลซื่อเนี่ยก็ คือกับคุณตายแล้วเนี่ยแล้ว อันนี้ลักษณะที่ผมเข้าใจ จะคิดผิดคิดถูกกับแล้วก็ยังเข้าใจทางสมือนี้เรื่องนี้ เรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยเป็นสัตว์จะห้าวันเจ็ดวันเขากะปิดแต่ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมของภูมิกาได้แค่นั้นปฏิบัติธรรมะธรรมะครั้งแรก สร้างจังหวะครับ สังเกตว่าผมก็แอบทำไปไปบอกกาบอกกาที่จะทำตอนหน้าคนสุ่มๆมาก ๆ ทีนี้มาคิดขึ้นอีก เอ๊ะทำแบบนี้เป็นอย่างบอกกาทำอะไรสักทำโบดีโบซัวด้นี่นะทำซื่อๆทำซื่อๆเนี่ยบ่ได้ไปลักไปขโมยบ่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ได้ไปทุบปุกตีเป็นอย่างบ่อยากเฮ็ดคนมาก ๆกับบ่บ่อยากเฮ็ดแท้ เฮ็ดไม่เอามันว่ามันบอกให้เฮ็ดให้ทำพอดีมันเป็นนสั้นมีกำลังใจขึ้นในกลางสุมสนก็เฮ็ดได้เลยสบายเฮ็ดสบาย ปฏิบัติธรรมะบริเลือกสถานที่เคลื่อนไหวทางความรู้สึก ไปใส่มาใส่ ก็ให้รู้สึกหลงก็รู้บหลงก็รู้เศร้าหมองก็รู้ สดใสก็รู้ เป็นอย่างมากระทบกระทั่งกันรู้ รู้แล้วก็ปล่อยไปผ่านไป จิตใจมันเริ่มสบาย ครับตอนนั้นผมก็ได้แค่นี้ รู้จักว่า เห็นความเปลี่ยนแปลง มันมีช่วงหนึ่งที่ผมบ่เคยพบไอตอนนี้ หลวงปู่ผมมาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่แต่เพิ่นบ่ได้คุกขี่กับผม ผมเดินจงกรมอยู่หลวงปู่ก็ว่าเพิ่นมาสอบผมจริงเพิ่นบ่ได้คุกขี่ผมหรอก เพิ่นมาสอบผมว่าย่างผ่านไปบ่ได้ตนนะย่างผ่านไปเสื่อย ยังมืออยู่บ่เดียวเหนียวสั่เพราแค่นั้นแหละเพิ่นสาบ ยังมืดอยู่บ่เดินเนี่ยตัวหันหลางคนกับพันพงกับบริวารมียัง โอ้ ตัวเองเขาจะว่าอ้ามันเข้าใจ มันสว่างอยู่ในใจมันกับกวายอยู่ในใจ เห็นสิ่งที่จิตใจมันนึกมันคิด เห็นสิ่งที่มันปรากฏการขึ้น สิ่งที่บ่เคยหูก็หูบ่เคยเป็นมันก็เป็น เคยบ่เคยเห็นมันก็เห็นบ่เคยมีมันก็มี จิตใจมันสบาย ตอนที่มันยิสันเรื่องการปฏิบัติผมมาเดินจงกรมอันนี้หลวงปู่เสียแล้วอันนี้มาอยู่ทำในขวดอันนี้แหละว่าเคยเป็นจักเพื่อแต่ก็มั่นใจว่าถูกต้องปฏิบัติตอนเย็น ตอนแรงนี่แหละ คือยังเอามาประชุมกันปฏิบัติช่วงนั้นก่อนทำบัดเย็น อันนี้คงกับบุคคลเป็นยกเถื่อแล้วกะบุหัวจักมันเป็นยังไงยางจงกรมทำความรู้สึกตัว ดูคอยดูอารมณ์ ดูการเคลื่อนไหว ดูอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นกับใจ มันหลุด มันหลุด อันนี้กระโบสังจิวาจังไงเอ๊ะคือเป็นอย่างสีเนาะ ผมบูหูจักเดี๋ยวผมมือ ผมบูหูจักว่ามันเป็นอย่างคือเป็นอย่างเส้นก็เลยว่าขึ้น มันมันปรากฏการขึ้นมาธรรมะที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยมีมาคอนพระพุทธเจ้าว่าจังสีมีมาคอนพระพุทธเจ้า ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ เข้าใจได้ เป็นได้ มีได้อย่างเพราสภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันมีหมดทุกคนเด้เนาะเขาเข้าใจมัน มันเบากายเบาใจ คือว่ามันหลุดออกไปนี่ที่ขาหันมา ก็เลยมั่นใจในการปฏิบัติก็ดูอารมณ์ันนั้นอยู่ตลอดอีกอย่างมากระทบก็เห็นเป็นมันเป็น แต่ผมก็บ่ได้ภูมิใจในอารมณ์ันนั้นแต่เห็นซื่อเบิ่งซื่อเป็นซื่อสบายอยู่ซื่อโซนนั้นก็ได้ก็เห็นเป็นปรากฏการณ์เป็นเรื่องการปฏิบัติของผม แต่ทีนี้ก็เลยว่า ถ้าหาว่าทุกคน เนี่ย พวกปฏิบัติาได้อารมณ์อันนี้ผมว่า มันจะขาดขาดออกจากกัน อันนี้เราได้ยินหลวงปู่วาน ขันห้า ได้ยินเพิ่นวานขันห้า ขันนี้คือสิ่งที่หลงรับ ทิ้งทุกทุกอย่างว่าบันนี้มันมันโบลับแล้วบันนี้ มันมีไว้ซื้อ เป็นขันว่างไป เป็นขันว่างขันโบลับแต่เป็นขัน เป็นขันที่ว่ามันว่างเปล่า มันสบาย มันบ่มีของอยู่ไหนอะไรมาอยู่ไหนกับ เหตุเมิดบันนี้มันเป็นในสั้นการปฏิบัติของผมนี่ละจากที่เป็นยงไงกับบุคคลแต่ผมยืนในอารมณ์วันนี้ สุมือจะต้องอยู่อารมณ์อันนี้จะฟังได้ ได้ยินฟังได้หูได้ยินแต่กะมากระพานไปเสือได้ยินก็เป็นว่าได้ยินอีนยังกระสร้างตาอี่างกระยาทางเข้าของทวารทเวเนี่ย อันนี้เป็นตำราเพิ่นเวาแต่เขาเป็นผู้รู้ซื่อ ๆแล้วก็แล้วจบไป โดยโบได้เนี่ยเป็นว่าลักษณะที่ว่ามันบุยุดบุติด เป็นได้ มันเป็นจริงๆอฮอร์โมนนี้ แต่ผมกับผมจะไว้ที่มันจีเป็นมีอย่างให้เป็นลักษณะจังทีเสื่อๆนะครับ เรื่องของผมกาข้อถามคำว่าการจะเปลี่ยนตัวนี้แล้วเราจะอยู่ในบ้านมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องราวเรื่องน้าเรื่องของระบาดจำมวนอย่างการความรู้สึกเวลามีปัญหาต่างยิ่งของปกติอยู่อันนี้มันบุกเขาครับ ันเข้าได้ได้ยินแล้วก็เลี้ยวไป ปล่อยมันไป็นทำไม่ได้ทำไม่ได้โลกมันต้องเป็นอย่างซีมันวางซะมันต้องเป็นอย่างซีเรื่องของโลกเราอย่ามาเกี่ยวข้อง เรารักษา รักษาใจของเราเนี่ยบ่สมองบ่คุณหมวยแล้วก็ เป็นอวัยใช้ได้มันเป็นลักษณะอย่างซีครับ รักษาใจ รักษาจิตบ่สมองแล้วคุณบ่เอาอารมณ์นั้นมาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจ ก็เลยเริ่มมาก็เลยว่าบ่เศร้าหมอบุคมห่าเอิ้นว่าบ่เป็นทุกข์แต่กระทุกข์ก็คิดว่าทุกข์ก็ได้ แต่ว่าผมเอาว่า มันใจว่ามันดูออกไปแล้วเจียวเข้ามาได้จังลดมันบุติกันแล้วบันเบสันแต่ฟังได้ว่าได้แตไม่จชว่าผมจึงรักษา รักษาฐานบัน การเจริญสติอันนี้แล้วไว้กับบัรบาบคิเลบบัรบุหมเอาแต่ผมก็มีความสามารถที่จะแนะนำหรือซักจูงให้คนมาปฏิบัติได้เบนสันแต่ผมเนี่ยคิด แกคิดทำงานอันนี้ไปนั่นหือว่า ถ้าเขามีโอกาสแต่มีโอกาสที่จะ มีเวลาขอผมกะอยากทำงานอันนี้ละเกี่ยวกับสถา เกี่ยวกับวัดบางพุคีรีของจะยึดถือ หลักการปฏิบัตินี้ไว้จีบอให้มันสูญหายไป อันนี้ตั้งใจไว้ทั้งสซนครับ แต่หางจีสอนคนนี้บสามารถจีสอนบนสามารถจีแนะนำได้ครับเดี๋ยวที่ผู้ใดจะถามคุณบอสที่บอก เออมีัามมีไม่อย่างกระทาแต่ผมบทที่ศึกษาเราเรียนในตำรับตำลาไม่อย่างดอก แต่ว่าถ้าหาว่าเรื่องนี้เนี่ย ผมพอ ผม่อส่วนตัวสิผิดถูกเนี่ยเป็นเรื่องของที่ผู้ฝังที่รับฟังเอาเองมีอย่างวะครับ ก็คุณคุณทำทางขวามือขวามือทำอะไรเนี่ยคที่ไมโครโฟนที่ไมโครโฟนแล้วแล้วปูเวลาอยู่บ้านทุกมือกำหนดรูตลอดหรือว่ามากำหนดรูเฉพาะย่ามในคอดครับ มันบ่มีเวลาครับ มีเวลาที่จะกำหนด ต้องดูมันไปเรื่อยๆบอตรงว่า ขณะนี้ปฏิบัติ ขณะนั้นปฏิบัติบอกปฏิบัติอยู่ตลอดผมเมนสร้างจังหวะ ปฏิบัติด้วยครับทำความรู้สึกตัวบุอเกี่ยวกับการสร้างจังหวะไปไปเดี๋ยวนี้เนี่ย แต่สร้างจังหวะนี่ก็ดี แต่ว่าตัวรู้สึกตัวที่แท้เนี่ย อยู่ทุกขณะ อยู่ทุกเวลา เป็นไงสั่นบนเมนว่าจินเลือกมือเศร้ามือแรงถ้าบรู้สึกตัวแท้ๆคือนอนหลับ อันนี้บรู้สึกตัวแท้ๆบได้กำหนดบได้รู้เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติ ต้องรู้ตลอดลงกับคำารู้ ผมก็หลงนะครับ แต่ผมหังรู้บนบบหลงเอาตัวหลงเป็นตัวรู้เป็นไงเนี่ย รู้ไป รู้แล้วก็ผ่านไป รู้แล้วก็ผ่านไปบอกบอกเข้าไปหนูผมรู้ไม่ใช่รู้แล้วปล่อย รู้แล้วเลิกรู้แล้ววางไปสบายสบายเพียงเพื่อรู้ เมื่อกี้นี่ก็เมื่อแรงนี่ก็ได้ยินเพิ่นสวดกันอยู่อะเพียงเพื่อรู้ เพียงเพื่ออาศัยระลึกโอ้ มันละเมียดอันนี้เด้นี่บุต้องเข้าไปเป็นไม่อย่างกับมันเพียงระลึกรู้แล้วก็แล้วไป เป็นสันเสริ พระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนกันนะท่านเอ๊มันละเมนตัวนี้บูต้องว่าจังทันจังสีเพียงระลึกได้แล้วกันแล้วก็จบผ่านไปบูได้เป็นว่าบูได้เป็นผู้รู้ เพียงเพื่อรู้ แล้วก็บบได้ถ้ามันเป็นก็บบได้เป็นผู้เป็น เป็นอาการ มันเป็นอาการ เป็นธรรมชาติไม่เป็นอะไรเป็นธรรมชาติล้วนๆ ก็เข้าใจไปจังสีก็เลยว่าได้ผูกขาดครับ เข้าใจว่าที่ผู้ใดจะทำเป็นของนี้ตรงนี้เนาะขอโมทนาสันเปิดมุนที่ได้ให้ ให้ ขอรู้ประสบการณ์ให้ขอประสบการณ์ส่วนตัวเป็นว่าเป็นปฏิบัติในสามมือนเข้าใจเข้าใจรู้ ห้ามือเนาะห้ามือครับวา็มาเป็นงมาปฏิบัตินะแต่หลวพอสิ่งก็แล้วเพิ่งมาปฏิบัติอ่าอีกก็คือเข้าใจมนุษย์ไเข้าใจเข้าใจว่าเป็นปรมาจารย์ไปอยู่มนุษย์ไยถ้าว่าเป็นปรมาจารย์ข้อมันมีอยู่ในคนมันเป็นของจริงนะครับปรมาจารย์หมายถึงของจริง ที่มีในคนใช่จีฮูก็ได้บูฮูก็ได้ เป็นอยู่เย่างสั์ตลอด สภาวะแบบนั้นมีอยู่ในคนทุกคน ถ้าบู่กับมีย้อแต่ว่าปิดบังเอาไว้ ทึกทับผมเอาไว้ ที่นี่เขามาเฮ็ดนี่เนี่ย สร้างจังหวะเดินจุกงเขาจะไปเปิดเผยของจริงออกมา ในเมื่อมมีความพร้อมชิ้นใดกับปรากฏเราเห็น เขาเข้ามาใจว่า โอ้ พบแล้วพอแล้ว สิ่งนี้ สิ่งนี้ สิ่งนี้คือสิ่งนี้ สิ่งนี้คือสิ่งนี้ อันนี้ก็เลยเข้าใจเจ้าสัตว์อยางสั่งครับแล้วกระบุญเพื่อได้บอกสั่ง อันนี้ อันนั้นนะ อันนี้บอกตัวเอง สั่งคิดที่โก้คนว่า อันผู้รู้เจ้าอนเห็นเอง มันแล้วเขาหลับเอ๊ะมันแม่นอันเขาเป็นคนเห็นเขาเป็นคนมีเขาเป็นคนพบคนพ่อ แต่ก่อนเขาได้ยินแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เขารู้จักแล้ว เฮามีเฮาเป็นเสียเฮาคงรู้จักสิเฮามีเงินทอนบาทเฮาคงรู้จักว่าบุกไม่ว่ารู้จักที่ซื้อเงินโมเมีย นี่เฮามีเงินแล้วคงรู้จัก ลักษณะของเงินเป็นสั้นสั้นอันนี้ก็คือการขับมันต้องเป็นอย่างสั้นอันนี้กับว่าผมจริงสำหรับพวกผมได้ได้ทำสภาวะที่รักษาสถาบัน อันนี้ไว้สำหรับผม บ้านบุหงจลไปจะขอร้องให้ครูบาอาจารย์หรือจาทำไปให้กฏรลวมมือสำนักปฏิบัติธรรมบ้านบุหงผมว่ามันดีหลายเติบอันนี้นะถ้าหากว่ารวมกันรวมไม่รวมมือกันมันจะสูญไป้ัดบุหงก็จะได้ยินได้ซื้อสินี่แล้ว เพราะบุญคนปฏิบัติครับ ผมว่าทางอันนี้ก็งานอันนี้เนี่ย เป็นงานว่าตามใจเจ้าของ เข้าใจงานของพระเอริยะไอ้นี่คนธรรมดานี่โอ้บอกบอกประกาศจิมาเห็นได้เขาจะไปบวชสามาแต่คนธรรมดานี่ละเห็นแต่แต่ว่าเป็นงานของ คือที่ว่าเพื่อนบ้านอีอย่างผมก็ได้ยินเพื่อนบอกเมื่อกี้นี้มือแดงนี้บอกอยู่ยังต่ำกินยังต่ำทำงานยังสูงได้ยินเพื่อนบอก บางทีก็ยู่ย่างสูงทิ้งย่างสูง ทำงานย่างต่ำมันละเม็ดอันนี้นี่มาจะไป ความมุ่งหวังของคนเฮานี่มาจะไปเป็นาัย์คนที่เฮาคือทำมาหากินแบบที่เฮาจะคอยนี่แหละทำงานแบบนี้ แต่ความหวังเนี่ยคือต้องการลักษณะอย่างสั้นอาการอย่างนั้น วิธีนั้น อยากให้จิตของเฮาเป็นอย่างสั้นเป็นอาจางสั้น ดั่นั้นจึงว่าผู้ใดก็ต้องการ แต่ให้มาเฮ็ดมาทำบ่มีเวลาเฮ็ดบ่ได้บุญบ่ฮอด ดิ้งคนบาอีกอีหยังปิดกั้นอย่างนี้บ่ฮู้จักเมือกับย่างผมที่อยากเข้ามาปฏิบัติครั้งเดียวผู้ใดเจตการเห็ดงานเอาอ้างเห็ดอ้างคนใส่ผมก็เลยว่าอืมรู้จักจุดรู้จักจุดแล้วก็เลย สามารถที่จะเอาศสนาชิ่งนั้นได้ เป็นลักษณะอย่างสำคัญครับการบูรณาสาธุเนาะสาธุพข้กันสา